Hola, bona tarda, som la classe de segona. Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el 88.5 de la FM. Avui us parlarem de, dels contes de Sant Jordi. Primer ens van dividir en grups de quatre o cinc nens i nenes. Després vam agafar un full de dues línies i vam escriure una història. La història la vam inventar nosaltres. No va ser fàcil posar-nos d'acord perquè cada company volia escriure una, una cosa diferent. Però al final vam aconseguir posar-nos d'acord. Després havíem de dibuixar en un full brut els personatges. Llavors van decidir quins personatges eren els més xulos i els vam dibuixar el conte. Una vegada dibuixat ho vam repassar tot amb retolador negre i a sota vam enganxar la part corresponent de con conte. Esborrem el llapis i fotocopiem en paper de transparència ja sols queda pintar les amb uns retoladors espacials. I aquí teniu els títols dels no nostres contes. El castell encantat, viatge a la lluna, la família i el lladre, els tres, els tres amics, el vampir i l'últim, la bruixa i el pallasso. Així és com es fa un conte de Sant Jordi. És molt divertit i ens ho hem passat molt bé fent-lo. Fins aquí el programa avui. Moltes gràcies per haver-nos escoltat estat. Us han parlat la Carla. L'Ivan. La Dayan. La Gisela. I la Iris. Si vols fer un conte de primeres, escolta Ràdio Primavera!